Hristos vaskrse, draga braća. Evo, po blagoslovu oca Igumana, sabrali smo se e, danas da nešto govorimo na, na temu Hristoga vaskrsenja. Otac Iguman je dao predlog da se ovo predavanje naslovi e, izobilje života, kako god da nazovemo i šta god da kažemo, tema je Hristovo vaskrsenje. Znači, izobilje e, ta, e, život koji nema kraja. Život koga ništa ne može ograničiti. Život koji nastavlja i posle smrti. Znači, nešto što e, potpuno mijenja naš odnos prema svemu, prema nama samima, prema drugim ljudima. Znači, da je život vječan, a da je smrt nešto prolazno. Mi, nažalost, živimo u civilizaciji, okruženi smo temom, okruženi smo pričama koje nam sugerišu da je smrt vječna. Da je smrt jedino što, sigurno što nas čeka i da od smrti ne možemo da pobjegnemo, a da je život prolazan. Život je prolazan, smrt je vječna. A kad gledamo Hristova skrsenje, život je vječan, smrt je nešto što je jako prolazno i, i i slabo. To su dva različita pogleda na svijet. Danas je nedelja Samarijanke i danas smo čitali ono evanđelje u kome e, gospod traži od one Samarijanke vode da pije. I od tog njegovog traženja vod, čaše vode nastala je cijela priča. Iz toga što je Hristos tražio Samarijanki da pije vode, saznali smo, ko nije znao, da su judejci i samarijani bili na krv i na nož između sebe. Da se nisu očima mogli vidjeti. Kad ona njemu kaže, pa zar ti judejac tražiš od mene samarijanke vode? Taman kao da danas neki srbin traži šiptaru vode. Ili da neki Hrvat traži srbinu vode. Ma još grđe jer su to bili rođaci, nego da ne tu temu, to su bili najbliži rođaci koji su se podijelili. I duhovno, i politički, i krvno. Pa onda smo saznali kako ona žena imala pet, pet muževa. Pa kako je Hristos kao, kao, kao bogočovjek, kao, kao prorok vidio to. Pa smo saznali kako su i Samarijani vjerovali u mesu i tako dalje. Ali ja bih se vratio i zadržao vašu pažnju večeras na tu čašu vode koju on njoj traži. Znači, izobilje života. Gospod naš Isus Hristos nije samo vaskrso iz mrtvih, pobjedio smrt i otišao. I ostavio nas da se divimo kako je on vaskrso iz mrtvih. Nego nam je pokazao kako se to radi. Kako se dolazi do vječnog života. Jer danas, recimo u modernom svijetu, poslovnom svijetu, kad neko nešto napravi, kad napravi neki proizvod, Pepsi-Colu, coca cola Milka, čokoladu, odmah to patentira i kaže, e, ovo je moj proizvod. Ja za ovo imam autorsko pravo i zato ću da dobijem. Znači, nije samo da mi jedemo čokoladu i pijemo sok, i tako, nego tražimo kako se to pravi, da bi možda i mi mogli to da napravimo. Naš gospod je pokazao iz svoga praznoga groba, tamo gdje ljudi obično, kad otvorite grob, i danas kad se neko sahranjuje, jučer sam bio na jednoj sahrani, prije nekoliko godina sahranio sam jednog čovjeka, jučer sam sahranio njegovu ženu, pa sam usput, sahranjujući tu ženu, vidio jedan svežan u jednom čašavu kostiju, u, u ćošku groba. To su bile kosti toga čovjeka kojega, koga sam sahranio prije nekoliko godina. Sutra će i mene neko da sahrani. Tako to ide. Ostaću u onom svežnju, bit ću, ako Bog, ako Bog da toliko, bit ću u jednom čaršavu, da, da, da me, toliko će ostati od svakog od nas, u jednom čaršavu, u jednom čošku. Stavi taj čaršav tamo da, da imamo, da, da, položimo koš. Eto, toliko će ostati od nas. Kosti, po koja daska, što ostane crvima. E sad na tom mjestu gdje nema ništa, gdje ima samo kosti, gospod, na tom mjestu gospod je ostavio anđela koji kaže ljudi, ovdje nema mrtvih. Ovaj koga tražite, on je vaskrsan. Dakle, gospod nam je pokazao kako. A evo kako. Razapeo se na krstu. To je vječni život raspinjanje za bližnjega. I kad smo kod čaše vode, kod ove čaše vode, ili kod neke druge čaše vode, onda, onda možemo da pričamo o vječnom životu kao načinu kako da živimo istinski, pravilno, kako da sačuvamo svoj život. Gospod kaže, ako hoćeš život svoj da sačuvaš, izgubit ćeš ga. A ako ga izgubiš mene radi, sačuvao si. Sad to zvuči malo onako ne, neobjašnjivo. Kako sad? Ako, ću ako hoću da ga sačuvam, izgubit ću ga, a ako hoću da ga izgubim, sačuvat ću. Malo zvuči onako ne, ne, nejasno. Crkva u svome učenju poziva ljude, stalno kaže pritrpi se. Ponesi svoj krst. Postradaj. Okreni drugi obraz. Blagosiljaj svoje neprijatelje. Trpi, strpi se, Boga radi. Voli sve. I to je jedan način života koji pokazuje, koji smo dobili od našega gospoda koji je razapet na krstu i on nam nije samo, on nije samo na krstu razapet da bi umro pa da bi vaskrsao, nego to njegovo raspeće na krstu je pokazalo kako, koji je naš put do tog vječnog života. E sad kad pogledate savremenu, upalite televiziju, otvorite novine, pogotovo ove ženske novine, ne znam, zdrav život, eliksir, mladost, ljepota i tako dalje. Pogledajte šta nam mediji sugerišu. Mediji nam sugerišu da vodimo zdravi život, da se zdravo hranimo, da nešto vježbamo, da stavimo slušalice u uši, da gledamo monitor, da idemo na jogging, da imamo medicinske dušake, da imamo medicinske jastuke. Jer ako ne spavamo na medicinskim jastucima, iskrivit će nam se vrat, pa ćemo ružno da sanjamo. Pa ako se probudimo poslije tog ružnog sna, onda više nećemo biti sposobni da živimo, da uđemo u novi dan. Dakle, hiljadu nekih sugestija koju vodu da pijemo Šta da gledamo? Koju muziku da slušamo? Nemoj da se nerviraš. Ako te neko nervira, zaobiđi ga. Idi ti svojim putem. Pusti tamo neko se ne... Uh, idi na koncerte, slušaj finu muziku, gledaj fine filmove. Pa onda šta, radi, šta čega su pune naše, naša televizija? Kako je neko lijep i u 60. godini. Kako je neka žena u 70. godini još je tako zavodnica. Kako je, to nam je neki ideal da, da, da je fizička ljepota i, i novac, pare, da je to nešto, da je to neki... Ali sve to prate sugestije, kaže, e, dakle, zdravo se hrani, spavaj na dušecima medicinskim, e, pi vodu čistu, budi uvijek vedar, veseo, raspoložen, neka te niko ne iznervira, e, meditiraj, meditacija, bon Dakle, samo uvijek kaže, oprostite, a kako ste, dobar dan, tako dalje. Ovaj ti kaže, po, poplave u Srbiji, poplave, Obrenovac, pa ti kaže, nema veze, dobar dan, dobar dan, kako ste, tako dalje. ovaj, dakle, bon ton, e, korektna komunikacija sa sagovornicima, neko ti kaže, e, jesi ti normalan, ti nisi baš normalan, ti kažeš, nema veze, ti si baš, ti si baš dobar i tako Dakle, Šta, šta nam to sugeriše? To nam sugeriše da, o, mediji nam sugerišu da e, mi treba da se razvijamo u jednu jedinku, u, evo mi smo ova flaša i unutra je neka voda i tu, tu vodu ne smije ništa da poremeti. Mi smo jedna savršena jedinka koja će da se brine o svom fizičkom izgledu, o svojoj frizuri, o tome kako sam li čist, Eh, da li, gleda, da li se svakome smijekujem, da li znam engleski, da li znam francuski, da li, znam, da li idem na koncerte, da li čitam neku dobru knjigu, da li to je, ja sam znači taj. I sebi namećem obavezu da uvijek budem dobro raspoložen i da uvijek imam korektan. šta je meni u srcu, to, to nije bitno. Bitno je da ja sam spolja jedna fina fasada. I zato treba da sam nabildovan, da idem redovno na neke, na neke vježbe i tako dalje. Dakle, to je jedna jedinka, jedna, jedna jedinka koja ima oko sebe ne ljude. Znači, ti nisi čovjek vredan kao ja. Ja sam najvredniji. Ti, vi ste oko mene neki elementi koji me ili uznemiravaju, pa ću onda da izađem odavde, neću više s vama da se družim. Ili možda neko od vas mi prija, ne znam, ti imaš para, pa ću s tobom da se družim, ti imaš neke veze u nekom preduzeću, pa ću s tobom. Ona tamo žena je lijepa, pa ću malo oko nje, pa ona i tamo... Ne... E, s njima ću se družiti. A ovi koji, koji imaju neke probleme, koji, su, koji nisu zdra, e, koji, imaju, koji su bolesni, recimo ako je neko prehlađen pa kija, ja ću odmah da se okrenem od njega, bježi da me ne preneseš neku zarazu. Znači, znači, ja sam jedna jedinka koja treba da se usavršava, a vi ste oko mene neki elementi koji, ako mi smetate, ja ću da se sklonim od vas, a ako mi prijate, ja ću s vama da se družim. Trebate mi za nešto. Imam neku korist od vas i ja ću samo da se družim. Znači, to je... To je a, a pazite, crkva kaže ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. E, ako ću da ljubim bližnjega svoga kao samoga sebe, što nije ni malo lako, to uopšte nije lako. Upravo mislim da je to vrlo teško. Neko će reći, pa nego šta je to teško? Svi se mi volimo, mi smo, ne znam, pravoslavci, mi smo Srbi, ne znam. E, pa ajde da se vratimo na onu čašu vode. Ja dođem kući, posle jednog dana, umoran sam, večeras je finale Ligi šampiona, Real Madrid, Atletico Madrid, sve sam završio svoje obaveze, uzmem svoj telefon, isključio sam ga, završio sam na poslu sve što imam, dao sam ženi pare e, koje sam zaradio i sad ću da legnem na kauč i da gledam utakmicu. I onda dođeš ti i kažeš mi, oprosti, hoćeš da mi daš čašu vode? Ja kažem, stvarno ne mogu da daš čašu. Ja sam svoje odradio za danas. Bio sam na poslu, obavio sam svoje obaveze. Ako ti treba voda, ustani pa uzmi sam. Ili recimo, idem sutra u Podgoricu, idem u Deltu, da nešto trgujem, ili idem da gledam neku utakmicu, tamo sam se spremio, kad zove me prijatelj, kaže, evo prosti, ja sam na Cetinju, pukla mi je guma. Ja sam iz Kruševca, krenuo sam od uve pred Cetinju, znam samo tvoj telefon, jel možda im pomogneš? Ma kakva guma, mislim, ja idem u Deltu. Ja sam, ja sam šest dana radim, i sedmi dan hoću da idem u deltu, ne zanima me tvoja guma koja je pukla. Mislim, to je prosto, e, ili imaš tamo automoto savez, imaš e, servisne službe, javi se njima, ja ne, mogu da se ja bavim tvojom ja, ja sam šest dana radio da bi sedmi dan išao u deltu, da, trgujem. Ne da me idem u bioskop, da gledam film sa svojom ženom. Ne mogu ja da se bavim s tvojom gumom. Ili recimo, pričaš s nekim bratom i sad se vi Imaš recimo brata, ili imaš muža, ili imaš ženu, ili ne. I sad, ti ne dijeliš sa njim njegov stav o životu. Recimo, on je neki čovjek koji voli da trguje, koji voli da se provodi i tako dalje, ali ima neki svoj problem unutrašnji. I sad on tebi izlaže situaciju, neku svoju, u kojoj ti ne možeš recimo da sad uđeš u njegov život i da mu ga promijeniš. Ali, njemu bi puno značilo za njegovo samopouzdanje kad bi ti njega podržao recimo nečemu da, da on kaže šta misliš da odem u Podgoricu pa da, pa da probam neki posao dolje sa nekim ljudima na, tuškoj pijaci da, da prodajem neki pap, neku papriku i nešto. A ti misliš da ništa to ne valja, ni da on ide u, ni da on trguje, jer on promašen trgovac, on sve što bude radio neće valjati tako da. Međutim, ako ti njega stvarno voliš, ti bi trebao da kažeš, pa dobro čovječe, ajdeš otiđi na tu tušku pijacu, probaj sa tom paprikom nešto da uradiš i tako dalje. Znači da mu daš podršku iako se s njim ne slažeš suštinski. Ali ti ne možeš da živiš njegov život. Ti možeš da mu daš podršku da se on osjeća sigurno i da proba s tom paprikom nešto da zaradi. Da mu kažeš, ja vjerujem u tebe, ajde pokušaj. Hoću da kažem, ako ćemo stvarno da ispuštujemo onoga bližnjega pored sebe kao sebe samoga, to boli. To nije nimalo lako. To traži od nas odricanje. Dakle, prestajem da gledam utakmicu, ustajem i sipam vode mome bratu. Ne idem u deltu, nego idem da krpim gumu. Mislim da će ovaj da propadne i s ovim paprikama. Neće ništa da zaradi ali ja sam tu da mu dam moralnu podršku. Možda će da zaradi, pa ću se pomoliti Bogu, pa ću reći, ajde Bože, daj da, da, on proda te paprike, daj da onaj položi onaj ispiti, da završi školu, daj da nešto. Iako bih ja, recimo, sad uzeo pa ga istreso skroz izgaća i rekao mu čovječe promijeni skroz svoj život. Ali ja ne mogu sam to da uradim. Ali mogu da mu dam podršku tom nekom momentu i da kažem, ajde, pokušaj, pokušaj nešto. Ili recimo, Sto puta sam čuo na ispovijesti kako oženjeni muškarci bi voljeli da imaju neku aferu s nekom ženom i tako dalje, ili žene sa nekim muškarcima i tako To su neke trenutne, trenutna neka zadovoljstva da prevari ženu, da prevari muža, šta ja znam. Ka, pa to je ništa, pa mi smo živi ljudi. Pa nije, to, to je samo za jednu noć i tako dalje. A to za jednu noć poslije napravi hiljadu problema. Raz, e, razvedu se brakovi, ona ostane trudna, neko ih vidi, pa kaže onoj ženi, pa onda ona puca na njega, pa mislim to je... Dakle, ako ćeš da ugađaš sebi, ako ćeš da ugađaš sebi, onda ovi drugi ljudi će da budu samo tvoja sredstva. Ako ćeš da ugađaš drugima, onda to moraš da nešto i pretrpiš, a to boli. Neki čovjek koji voli da gleda lijepe žene, on vidi lijepu ženu i kaže, dobro, ona je lijepa, ali to nema veze sa mnom. To boli. Onaj gleda utakmicu, čekaj, čekaj, šansa, šansa, još, još pet minuta kraja utakmice, onaj kaže, daj, daj, vamo, ima majka temperaturu, aj, ajde, vodimo je u dom zdravlja. Dakle, ako ćeš da ugađaš sebi, onda su drugi oko tebe nastradali. Ako ćeš da pomažeš drugima, ako ćeš da dodaš čašu vode, onda moraš da se odrekneš nekih svojih stvari. Dakle, raspeće na krstu nije samo neka teorija. Raspeće, krst. Nosi svoj krst. Neko kaže, ja nikad nisam vidio krst. Krst je kad se odričeš svojih zadovoljstava da bi drugoga ispoštovao kao sebi ravnoga, drugog nekog čovjeka. Nekog koji ti je došao na vrata, zakucao, pitao te nešto. Onaj iz kuće, ne mora niko da dođe sa strane. Mi smo čak vrlo raspoloženi prema strancima, ali s onima u kući ne možemo da se dogovorimo. Ne možemo da slušamo mamu. Ne možemo da ispoštujemo brata. Nervira me, nervira me čale i Keva, grozni su, matorci. Užasni su, ništa me ne razumije. Ili kaže ona, ili kaže roditelj, ona moja djeca, oni nisu normalni. Pa oni su ludi, to su najgora djeca na svijetu. I tako da. Znači, čim se malo približiš čovjeku, vidiš da taj kome si se približio, taj nije normalan. Kome se god ti približiš, taj nije normalan. Pa u kome je problem? Ili u njima, ili u tebi. Jer na daljinu, vidite, ja sad držim predavanje o tome kako treba da se ugađa drugima. A večeras kad dođem kući, ko zna kako je moj moguće, kad ja dođem. Znači, pričamo o ljudskoj prirodi. Ljudska priroda je ograničena. U ovu, ovdje, ne može da, ovdje ne može da stane litar vode. Ovdje staje 33 trećina litre. Znači, u ovu flašu može da stane samo ovoliko vode u moj mozak, u moje srce, u moje tijelo može da stane samo određena količina. Poslije toga ja sam na raspeću. E, ako mi jedan traži vode, ja ću ti dati vode. Ako mi ti tražiš vode, i tebi ću dati vode. Ako mi onaj traži vode, ja ću... Ako mi svi tražite vode, ja ću reći... Ja ne Znači, život je stalno raspeće. Ugađet... E, kaže Hristos, ko hoće da sačuva život svoj, ne prilazite mi prehlađeni, ne prilazite mi ovaj, ljudi sa problemima, ne prilazite mi vi kojima treba da pozajmim pare, ne prilazite mi vi koji mi se ne sviđate, ne prilazite mi ovi, ne prilazite... Hoću da se družim s nekim tako jet setom, neki ljudi koji imaju pare, neki koji su uticajni, ja ću da sjedim s gradonačelnikom, neću da sjedim s vama, ja ću da sjedim sa igumanom, neću da se družim s vama i tako dalje. to je, nešto i to je tako nekako u ljudskoj prirodi. U ljudskoj prirodi nije da svako, da čovjeka pored sebe ispuštujem kao svoga brata. U ljudskoj prirodi je da recimo pravim selekciju. Ti mi se sviđaš, ti mi se ne sviđaš, ti mi se sviđaš, ti mi se ne sviđaš. Pa ću onda da se A Hristos kaže, volite sve ljude. Blagosiljajte neprijatelje. Ako te neko udari, okreni mu i drugi obraz. Pa toga baš nema mnogo u praksi. Ali to znači, sva te gospodnje zapovijesti znače da je naš hrišćanski život život u kome treba ono što imamo da podijelimo sa drugim. Recimo, vrlo često su u poziciji hrišćanski roditelji da dođu i kažu ja bih sad da se molim pred ikonom i da čitam Akatis Majci boži I on upali kandilo, otvori Akatist, prekrsti se i počne da ga čita. A onda beba počne da vrišti iz kolijevke. Upiškila se beba. Ili proliv do vrata. se. I onda ti fino zaklopiš akatist. Ostaviš ga. Pa odeš tamo i opreš bebi ovaj, eh, ili nešto se desilo, neko se potuko s nekim ispred toga. Znači, ti bi najrađe radi tvoga duhovnog mira da čitaš akatist. Ali ne može žena zvoca, dijete plače, e, poplava, pa, evo, recimo poplava, moramo da pravimo bedem. Nemamo kad da ovaj, radimo bilo što drugo. Moramo, kad je poplava, onda svi idu tamo da zaštite da ne pređe rijeka preko bedena. Ne možemo da radimo nešto drugo. Znači, to je stanje urgencije. A u životu je dosta često stanje urgencije. Vrlo su rijetki momenti, recimo Sveti Petar Cetinski, slavu moj i milost. On nikad, za njega nikad nismo čuli da je nekome pričao kako treba da čita molitvu. Kako treba da okreće brojenice. Kako treba da posti ili da stoji pred ikom. On je recimo kad uđe neku kuću zapamti narod kako je, kako je znao da kritikuje žene koje nisu, kojima je prljava kuća. Pa recimo ušao u neku kuću, neka žena čistila i on je njoj rekao, evo, da Bog da vas da čistila. Ako nisi do sad očistila, i to je ostalo tako i sad u toj kući uvijek žene nešto čiste, u toj nekoj kući. Ili ne znam, nekome je rekao kako je smotan i kako ne umije da sačuva stad ovaca i tu u toj kući vas da nešto se ovce gube i ne znam Pa je vodio ratove, pa je nosio mač, pa tako da. Samo se priča, priča se nekako, ostala je priča da je on u vrijeme velikog posta da skoro ništa nije jeo. Da je imao neku keliju gdje se molio Bogu, ali to se priča. Nije on to pokazivao, nije druge ljude s tim opterećivao. On je to sprovodio, a drugima je pričao o životnim stvarima. Kako da ljudi žive, kako da se ne svađaju između sebe. Kako da budu uredni? Kako da budu korektni? Kako da ne kradu jedni od drugih? O tome je pričao. Da, šta hoću da kažem? On je svoje, on je svoju molitvenost pokazao u komunikaciji s ljudima. Ušao je u živote ljudi. Posvetio se živim, konkretnim ljudima. Nije im pričao neke teorije o tome kako, ne znam, treba da izgleda molitva i kako treba, nego se posvetio ljudima u njihovim problemima, išao od kuće do kuće. U Crnoj Gori postoji predanje u Staroj Crnoj Gori da je Sveti Petar bio u onom selu, u ovom selu, sjedao na onom kamenu, sjedao ispod onog drveta, rekao onoj ženi ovo, rekao onom pastiru ono i tako dalje. Dakle, svuda je bio. Posvetio se ljudima. Poštovao je druge ljude kao one koji su ravni njemu. A to nije lako. I znate šta još nije lako? On je sve to što je radio s drugim ljudima. Nije radio da bi nešto s njima postigao. Prema nekom svom planu. A da je to tako vidimo po tome što nijedan od problema koji je imao Sveti Petar Cetinski nije bio riješen dok je on bio živ. Kad je Sveti Petar Cetinski se rodio, bili su Turci oko Crne Gore i napadali Cetinje. Tako je bilo i kad je umro. Kad se Sveti Petar Cetinski rodio, Crnogorci su se svađali između sebe. Ubijali se i krali. Tako je bilo i kad je umro. Kad se Sveti Petar Cetinski rodio, Crnogorci su bili siromašni, nisu imali šta da jedu. Tako je bilo i kad je on umro. A mi danas živimo u civilizaciji kada se zagovara da ostvarimo neke naše planove, poslovne planove, planove na emotivnom, u emotivnim vezama, planove ove, planove one, imamo neke dnevnike koje moramo da ispunimo. Ja prvi što vam to pričam, ja sam takav, ja ne mogu ako, ako nešto ne ispišem u svom dnevniku i ako ne štrikiram da li je odrađeno, meni nešto nije dobro u, glavi dok tu obavezu ne, ne završim. A pogledajte ovo, Sveti Petar je puno radio sa ljudima ali nije dočekao rješenje ni jedne teme, mislim, konačno rješenje. On je u konkretnom životu s ljudima imao i uspjeha i padova i Bog mu je pomagao i mi tek sad vidimo koliko on uspio u svome poslu. To mi sad vidimo. Ali on u svom životu nije dočekao da vidi rješenje ni jedne od tih situacija. Što znači da je njemu snagu davao gospod, a ne nešto konkretno što je počela raditi. Da li je njima okopana, da li je poplavila, nekome kad vidi da, da, je, da je voda poplavila preko njive, nekome dođe da puca sebi u glavu. Imao sam sve, sad sam ostao bez ičega. Gospod kaže, ko hoće život svoj da sačuva? Ko hoće da mu život bude pun dobrih veza, da bude u korektnom odnosu prema svima, da svi o njemu dobro pričaju, da ima puno para, da obazbidi nešto i za sinovi i za unuke, da bude lijep i zdrav do kraja života, Dakle, izgubit će ga. Ko misli samo na sebe, ostaće bez ičega. Ko ne misli o tome, na prvo mjesto, nego ko misli o drugima, taj može da se nada uz pomoć Božiju da će nešto i ostati od njega. Ko daje sebe drugima. Ali molim vas, ja ovo, ja ovo sve što vam pričam, ja to prvo pričam na sebi. Samog sebe ubjeđujem da tako treba da bude. Svaki dan, recimo, dešavalo mi se, ja sam imao dana kad sam imao osjećaj da je sve sjajno. Da je Bog blagoslovio sve ljude s kojima sam se sreo. Da svi imaju neki, neki mir i neku molitvu i da Bog daje napredak i meni i drugima. A imao sam dane kad mi izgleda da ništa ne valja ni ono što ja radim, ni ono što rade drugi ljudi. Ne želim da zasnivam sreću, mir i razlog za moj posao na tome kako se ja trenutno osjećam. Jer to kako se ja trenutno osjećam, čovjek je kvarna roba. Možda se ja trenutno osjećam dobro jer me neko nešto pohvalio i rekao kako si, ili ne znam ja, ili sam dobio sedmicu na otru ili je Manchester pobjedio Arsenal. Mislim, ljudi su tako ograničeni i tupi da mu neke bezvezne stvari pričinjaju zadovoljstvo. Da li je Đoković pobjedio Nadal ili Nadal pobjedio Đokovića. I mnogim ljudima, vjerujte mi, danas u Srbiji i Crnoj Gori dan ispunjava srećom činjenica da li je više nego samom Đokoviću. Đoković je sportista koji čovjek igra i on zna da je to Megdan, jedan viteški, preko puta sebe ima isto tako jednog finog, odličnog sportistu koji pitanje ko će tu da pobjedi, vidite ona loptica udari mrežu, pa nekad pane na ovu stranu, nekad na onu, to je jedan viteški meč u kome nema. A mi svi gledamo, aha, završio Monte Carlo, sad će Madrid, posle Madrida će Rim, sad će Roland Garros, pa, će, pa šta je radila Ivanović, pa šta... I prođe nam dan u nekim stvarima koje su uopšte ne tiču našeg života. A ispred tebe, oko tebe stoje neki živi ljudi koji te prosto nerviraju. Nemaš ti kad njima da se baviš. To što on tamo ima neke probleme, to što on ima neke dugove, to što je on bolestan, to što je on ružan, to me nervira. Ne mogu to da Mene to, ne, mene to e, remeti moj mir. A e, imate s druge strane onaj film, onaj film Emira Kusturice, e, e, jedan od onih prvih filmova, sjećaš, se bebi, ova, Doli Bell, Doli kaže onaj, svakoga dana u svakom pogledu sve više i više naprede. I se tako ponavlja, svakoga dana u svakom pogledu sve više. I on tako vrti neku mantru, a oko njega neki problemi koje on uopšte ne, ne vidi. E to nam sugeriše savremena civilizacija. Da mi imamo neko uzvišeno mišljenje o sebi, da smo mi neke velike face i da treba stalno da se šminkamo i da smo tako uglađeni, da meditiramo i tako dalje. I to što, se, što smo korektni prema drugima, to je sve fasada. Vjerujte mi, nekad je bolje i posvađati se s čovjekom, onako bratski, pa da nekad svađa pokazuje da se volimo. Znaš, ako, ako smo se posvađali, to znači da hoću nešto da ti kažem, pa me nisi razumio, ali možda ti nisam rekao na najbolji moguće, ali sutra ćemo ponovo probati da pričamo. Znači, svađa je nekad dokaz života. A ovo, e, poštovanje, kako ste, kako su vaši? A onaj kaže, pa umrla mi majka prije, prije pet dana. A baš fino, fino. Znači, znači on, on i ne sluša on ne sluša šta mu ovaj odgovara, nego to je neka forma. Kako su vaši, kako ste, drago mi je, drago mi je, je ovaj tamo priča kako mu je sve propalo, kako je, pa kaže, drago mi je, drago mi je, čućemo se, javite se. Tako. To je prosto neka, to je prosto neka forma u kojoj, i šta, šta ćeš da kažeš, kako ovaj fino vaspitan, a u stvari ovaj nije spreman uopšte, pazi, on neće da te čuje šta je tebi, a ne da se bavi tvojim problemima. Nažalost, i mi sveštenici, i mi sveštenici nekad znamo da padnemo u neko stanje gdje je samo bitno moja molitva i Bog. Ja se molim Bogu, ti mi kažeš, oprosti oče, treba mi nešto, e, kući mi je jako teško, a ti ga, e, da, će Bog, da će Bog, bit će sve u redu. Bog te blagoslovio, ajde, idu. Pa čekaj, pa nisi ni čuo što sam ti rekao. Pa ne, ne mogu ja da mislim, Bog će to sve urediti. Pa šta, hoće, naravno, hvala Bogu što neću ja, nego će Bog. Ona, jer ako ću ja, to će sve da propadne, nezavisno. ne, ne zavisi Ali, svi mi nekad padnemo iskušenje da postojimo samo ja i Bog. A ovi ljudi oko mene, to će neko... Dakle, ova današnje evanđelje je mnogo složeno, a ja nisam otišao dalje od, one rečenice daj mi vode da pijem. Ono, daj mi vode da pijem, ako bismo ozbiljno shvatili, naravno, pazite, ja imam kući djecu malu i kad bi onaj od deset godina tražio meni da ustanem i da mu dodam vode, ne bi bilo normalno da ja sad tu izigravam hrišćanina i da onom djetetu deset godina ja ustajem i dodajem vodu, jer bi time pravimo njega debila. Znači, neko on sam ustane da pije vode Sad treba imati čovjek taj metodološki pristup, pa da kaže ovo je malo dijete, neka samo ustane i on će meni da donese vode, jer tako treba. Ja sam otac, on je sin i tako dalje. Naravno, neću sad da ga maltretiram, pa da mu izmišljam muke, da donosi vode i kad mi ne treba i tako dalje. Ali treba procijeniti u situaciju kome, kako i šta, ali to znači da se bavim ljudima. Ako se ja bavim ljudima, ja ću da znam da on ima deset godina, a da ona baka ima sedamdeset a pa ću baki ja da donesem vode, a djetetu ću reći da sam donesem vode. To znači da ja mislim o njima. I o djetetu i o baki. A ovako mogu da se pretvorim u neku mašinu koja se odnosi prema svakome isto, koja svakome izgovara iste rečenice. Meni se nekad desi, naravno, to je isto neki problem. Recimo, pazite, imate jednog sveštenika i sto parohijana. I sad nekad nije baš lako da sveštenik to sve zapamti. I meni se nekad desi, e, recimo, krstio sam nekog čovjeka i sad za tog čovjeka njegovo krštenje je jako važan događaj, za njega. A meni je to jedno od stotinu krštenja u, u, u mjesec. I meni se vrlo lako desi, jer ja zaboravio kako se on zove. A on je zapamtio i kad se krstio, i koji je dan bio, je li bila kiša, kako se pop zove, on zna kako se ja zove, ja ne znam kako se zove. I sad on kaže, oče, blagoslovite. I vidim da on očekuje od mene da se mi znamo. A ja ne znam kako se zove. Ja kažem, a kako je tebi pravo ime? <laughs> jer, jer kao znam kako je njemu ime, ali kako mu je pravo ime, pa će on mene Znači, prosto, ovaj, stalno smo, stalno smo pozvani da se trudimo oko drugih ljudi. I ako sam danas, ako mi se danas učinilo da je sve u redu, Onda hvala Bogu što je sve u redu. Ali sutra, kad svane novi dan, opet moramo iz početka da se trudimo, da se volimo, da se poštujemo, daj mi vode, pođi u prodavnicu, zakrpi gumu, nemoj da ideš u deltu, saslušaj me još pet minuta, imam nešto da ti kažem i tako da. Da se trudimo stalno, stalno, stalno. To je, znači gospod nije samo vaskrsao, nego nam je pokazao kako, a eno kako, razapet na krstu ko izgubi život svoj, ovaj zemaljski, ko izgubi svojih pet minuta, svoje finale Lige šampiona, svoga Đokovića, svoju deltu, svoju žitak trenutni, koga izgubi radi brata svoga, taj će možda nešto i dobiti. A ko hoće sve za sebe, i finale, i deltu, i e, neku lijepu ženu koja mu se svidi, sve to, sve, sve to za sebe, odmah, odmah sad meni, meni, daj meni, daj meni, taj će sve izgubiti. Zato je to izobilje života, kako smo naslovili današnju temu, to izobilje života stanuje i počinje u davanju sebe drugima. I to je skroz suprotno od onoga što nam govori savremena ideologija. Evo recimo završit ću s tim, moj sin najstariji ide u prvi razred gimnazije i oni i uče u gimnaziji, imaju u, njegovom razredu, imali su izbor, da biraju izborni predmet. Jedno je istorija religije, a predmet, ako ne izabereš istoriju religije, možeš da pohađaš zdrave stilove života. I sad pazite, ispred jednog đaka srednje škole postavlja se dilema. Ili će da izučava religiju, ili će da živi zdravo. Znači, ako izučavaš religiju, ti ne živiš zdravo. A ako, ako učiš zdrave stilove života, onda nemaš veze s religijom. To je jedna poruka koja, se, koja je upućena mladoj duši da izabere. Ili ćeš da živiš zdravo, ili ćeš da budeš tamo s nekim popovima u crkvi, tamo da pališ neke svijeće. To je. Takva je poruka. Ali zaista, ako sagledamo ovo kako nam danas opisuju zdravlje, preko tih joginga, fitnessa, Uh, uljepšavanja sebe, plastičnih operacija, medicinskih dušeka, zdrave hrane po svaku cijenu, uh, ako je to zdravlje, onda zaista je religija, odnosno vjera, nešto suprotno toga. Jer religija kaže, ma nemoj ti da budeš ni lijep, ni našminkan, ni da jedeš zdravu hranu, ako moraš, recimo, da gladuješ zbog svoga brata dva dana. Nemoj da jedeš ništa, ako treba. A ovi koji nam zagovaraju Eh, recimo odeš kod doktora, kaže imam neki problema sa želucem, on kaže pa dobro, moraš da jedeš svaka dva sata, ali pomalo. Pa čekaj, kad ću ja da stignem da jedem svaka dva sata? Ako ću, da, ako ću toliko da se bavim sobom, da svaka dva sata idem ti nešto pričaš, nešto hoćeš da mi kažeš, kaže, Srčkaj, zvoni mi telefon, aha, sad je red da ja doručkujem. Javi mi se poslije kad ja završim, onaj, onaj. Pa onda opet za dva sata i tako dalje. Znači, ko može tako da živi? Može neki čovjek koji će skroz da se osami, recimo Nikola Tesla. Znamo svi da je on bio čovjek koji njemu smetali da se rukuje s ljudima, on imao e, neki osjećaj da će da... Ali to su, to su rijetki genijalci, to su, to su rijetki Boži ljudi kojima je Bog dao e, rijetki, rijetki umjetnici i naučnici koji mogu da žive sami jer imaju toliki Boži dar da oni prosto ne mogu da se pronađu u ovom svijetu. Za, za Hegela kažu onog filozofa da je nekad znao dođe na predavanje bez jedne cipele. On je zaboravio da se obuje. Mislim, on prosto e, tako živi u nekom svom svijetu. to su rijetki ljudi. A Hristos, crkva, apostol Pavle poziva nas da živimo svi kao jedno. Da među nama nema neke razlike. Da, da dijelimo svoju zajednicu u ljubavi. Eto, toliko sam da kažem. Hvala. Ako ima, neko, ako ima neko nešto da pita... Oče, ja vi ste nam održali u dobro predavanje vezano za brak i porodicu, pa u odnosu na apostola Pavla koji kaže koji otpusti ženu osim za preljubu, navodi je te preljub učenje. Šta da radi čovjek u smislu ako ga ostavi žena je, žena ne prihvata prava i obaveze po Bogu. E, to sam ti ovo nikad nije bilo u istoriji čovječanstva. Ovo, ovo vrijeme današnje. Što se tiče braka i porodice. To je neko moje skromno mišljenje. Ne znam, vjerojatno ima ljudi koji to bolje znaju od mene i bolje mogu da objasne. Ali ovako da se Ovakva nesigurnost za porodicu kao danas, ja mislim da nikad nije bila u istoriji čovječanstva. Ono što mi možemo da kažemo za brak, ono čega se mi sjećamo ovdje prisutni. Sjećamo se naših roditelja i naših baka i džedova. Brak, onaj čvrsti, sigurni brak i porodice koju mi pamtimo, ona je bila zasnovana na vrlo teškom životu žena. Oni brakovi čvrsti, sigurni od prije 50 godina, bili su zasnovani na velikoj žrtvi žena. I ako bi danas neko rekao da se vratimo u vrijeme naših djedova i baba, jer su tada bili čvrsti brakovi, nijedna žena neće s tim da se složi. I ja ću da podržim tu ženu. Da ne, može, ne možemo sad da se vratimo u vrijeme kad su žene nisu imale pravo glasa, kad je bilo čut, mrš, muč, i kad su one obavljale najteže fizičke poslove, rađale po 10 petnestoro djece, taj se nije ni okreto naš džed mnogo u kuću. Ona sa svakim porođajem rizikovala da i ona izgubi život i tako dalje. Ali, takav model braka je nametalo ondašnje društvo i porodica je bila čvrsta i sigurna. Šta hoću da kažem? Neću da kažem da treba da se vratimo na to vrijeme da žena tako živi. Ali hoću da kažem da bi porodica opstala potrebna je velika žrtva njenih članova. Ili će da se žrtvuje žena, ili će da se žrtvuje muž. Mi živimo u vremenu kad su žene odjednom dobile veliku slobodu. Što kaže jedan moj prijatelj, kako ja danas da se oženim? Kaže, nekad su, da bi se udala djevojka, rekli, idi traži svoj dom, jeli? Idi traži svoju porodicu. Međutim, današnja djevojka ima svoj dom. Ima kola, ima posao, ima platu, ima pudlicu, ima stan. Njoj ne treba ništa. Njoj ne treba muž. Ako joj treba dijete, ona će ga kaže, pa dobro, ima nekih donatora ovih sjemena i tako nešto. Ona možda ima ljubavnicu žena. I njih dvije će da imaju dijete. Ne treba im muškarac. Dakle, došlo je do toga. Dakle, ako ćemo, ako ćemo da u današnjim uslovima sačuvamo porodicu, treba nevjerovatna žrtva i odricanje u glavama, u srcima ili muškaraca, ili žena, ili oboje. Sve oko nas govori protiv porodice. Upravo zato što svi propagiraju da uživamo. Pa kaže, kakvi treba da budu odnosi među partnerima, emotivni odnosi, e, kakav ljubavnik vam prija, e, kakav, kak, kakva hrana vam prija, gdje da provedete ljetovanje, gdje da idete na zimovanje, tako dalje. Znači, nigdje se ne pominje da ti treba nešto da trpiš, nego ti kao u nekom izlogu tražiš neki model koji tebi odgovara. kao, kao žena kad traži zavise. Pa kaže, ja ću, ove ljubičaste, a one su mi baš To je. Ali zato što je zavisa neka tkanina koju ti šiješ i ona trpi ti je na kraju okačiš. Ali kad tražiš bračnog druga, o, to nije zavisa Ne možeš da ga šiješ kako ti hoćeš. To je živi čovjek. Mora, morate oboje da se strižete i da vas se zavrću uši i nos da bi na kraju nešto ispalo toga. Da trpite i jedno i drugo, ako ste već ušli u brak. Ja sam danas jednom poznaniku pitam jesi se ti vjenčao sa svojom ženom u crkvi. Kaže pa nismo još. Ja kažem pa što čekaš? Pa nisam siguran pope, znaš kako. Onaj... A već imaju dvoje djece. Kaže, kaže nisam siguran znaš na zapovijest, ono, ono vaša crkvena zapovijest kao ne čini predljubu, nisam siguran da, da je možda, e bre, pa čekaj, pa stani, pa ušli ste u brak. Pa ako ti ne ulaziš u brak sa, sa, sa, sa stavom ovaj brak ne smije da propadne, sve ću da uradim za ovaj brak, pa taj brak će da propadne. Ako ti nemaš takav stav, nego ja ću sada se oženim sa ovom djevojkom, a šta će da bude, to ćemo da vidimo. E pa onda neće biti ništa. Nego ja ću da se oženim sa ovom djevojkom, ova djevojka je moja sreća, ona je moj blagoslov. Ja ću sve da istrpim radi nje. E onda taj brak ima neke šanse da obstane. Ima šanse. Dakle, to je danas e, situacija sa brakom ako će da opstane brak u ovoj situaciji kad su svi slobodni, kad niko nikog ne mora da trpi, kad niko nikog neće da trpi, kad svaka djevojka može da se vrati svojoj mami poslije prvog porađaja i u svom plišanom medu poslije prvog porađaja i ne mora... E onda, ako si ti taj hrišćanin, onda ti ideš za njom kod tog mede plišanog. Da bi ta veza opstala, jer ti taj brak shvataš kao svetinu. To je jedna od opcija, moguća. Možda ima žena koje su psihički potpuno neuranotežene, pa ne možeš s njima ništa da se... Možda ima muškaraca koji su psihički... Možda ne možeš. Zato, ka, zato kaže crkva, e, crkva ima dva razloga da, da, da, blagosilja razvod braka. Jedan je preljubav, mada zreo čovjek koji je, koji je pretrpio svašta u životu može i to da istrpi radi radi, radi svetinje, braka, može da se desi, može da se desi. A drugi razlog je ako ovaj, ako je bila neka bolest, a bračni drug ti nije rekao da je bolest. Znači, druga je stvar, ako ti prihvatiš bolest od bračnog druga i sve njegove mane, ali ako nisi znao za tu bolest, pa ti je tek rečeno poslije toga, onda je to jedna vrsta nekorektnosti onda je to jedna vrsta podvale prema, prema tebi. Znači, hoću da istrpim sve, ali hoću da znam o čemu se radi. A ne da mi to kažeš poslije. Ne postoji, neki, ne postoji neki šablon kako da obstane brak, osim da je danas sve, sve se urotilo protiv porodice i ako će neko da sačuva porodicu, taj bukvalno treba da pogine, da ga nema, da bi ta porodica opstala. Postoje brakovi između, gdje su oboje hrišćani i gdje ih vežu neki viši duhovni ciljevi i gdje ne zavisi od toga koliko se kome dopada i do kada i koliko ko ima para i do kada i koliko je ko lijep fizički i do kada. udebljala se žena, više me zanima. A jesi se ti udebljala? A kakav si ti? E to je onaj, to je onaj iz početka priče, onaj Onaj pun sebe koji samo gleda šta se njemu dopada. A ima onaj drugi. Ima onaj drugi koji kaže, poslije 20 godina braka, kaže, ja sam se zaljubio. O koga si se zaljubio? Kaže, pa zaljubio sam se u moju ženu. U moju sam se ženu zaljubio poslije 20 godina braka. To znači da on, on voli svoju ženu a, a, kad, a kad kažemo voli, to znači on stalno od nje on se stalno trudi oko nje. On stalno njoj gleda nešto dobro. On nju motiviše, on pokloni joj cvijeće za rođendan, kupio nešto, izvede je na večeru, kaže joj kako je dobra, kaže joj kako je e, fino spremila e, ovaj, ručak i tako dalje. Prije neki dan vraćam se ja s mitropolitom, ne znam odakle smo se vraćali, ulazimo na Cetinje, sa Njeguša, bio je I sad ja u kolima s mitropolitom i kaže, vozač Mitropoliju, sad nekako došli smo do raskrsnice, kad treba da idemo za mitropoliju, a kuća gdje ja živim je na drugom kraju grada. I vozač kaže mitropolitu, hoćemo li da odvezemo oca Gojka kući? Što znači da sad kompletna kola sa sve mitropolitom treba da idu na drugi kraj grada da bi mene odveli kući. A meni je to pet minuta pješke. Ja kažem, ne, ne dolazi obzir. Idite u mitropoliju, ja ću pješke. A mitropolit kaže, o pa to je naš rektor, mi ćemo njega da vozimo i tako dalje. Ja kažem, vidi, vidi što ovo, <clears throat> što fino zvuči. Ovaj, ja kažem, Vladiko, da vam sad nešto kažem. Kad ono žene traže da im pokvališ ručak, da im kažeš da su lijepe, da im kažeš da su pametne. Ja sam mislio kako one izvode i kako je to bez veze. Međutim, sad kad ste vi rekli da sam ja rektor i da mi mogu da se... Pa to, to zvuči baš onako lijepo, uljepšali ste mi dan. I tako. A onda se on smio ovaj, dugo poslije toga. Znači, nikome nije mrsko da ga malo pohvališ. I da kažeš kako si dobar, kako si pametan, kako si fin, tako. A to znači, e. to hrani, ljudi se, ljudi se time hrane. E, jedan moj opet prijatelj koji živi gore na Cetinju, koji onako ima taj mentalitet starinski, koji, koji drži te neke starinske manire, kaže, e, moj oče, kaže, ljudi su prije jedne i druge falili, kaže, preko svake mjere. U, kako si pošten, a kako si dobar, a kako si hrabar. Kaže, to je možda malo zvučalo, ali, kaže, ljudi su znali da to jedni drugima treba. Možda to možda zvuči licemjerno, ali mi smo danas ušli u fazu kad niko nikome neće da kaže ni fala. Ni zašto. Kaže, šta mi onaj čovjek uradio, ne znam, ne znam kako da mu se odužim. Pa za početak recimo hvala. Aj probaj da mu kažeš hvala, možda ne bi bilo loše za početak, pa da vidimo. Pa dobro, znači, eto, toliko za, za večeras. E, e, ja imam isto jedan problem što, ovo isto je jedna situacija, e, jedan čovjek priča, a sto ljudi ga slušaju. Onda taj čovjek pomisli kako je mnogo pametan, jer svi slušaju, a on priča u nedogledi. Ako mogu ja do ujutru. Tako da je bolje da, da, da, ovaj, da završimo. Amandman je jedan školski čas.